Hayr dinler taqibor Müslüm kür Endelus Kitaplarda nomu qolgan Müslüm kür Endelus Gayri dinler Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدان سقوطية قدر deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo Arak jangida musulmonlarni qo'lini baland qiladi. Bu voqea butun Andalus uzra, butun Mag'rib muvahhidlar davlati uzra yoyiladi. Hattoki Mashriq, Shom o'lkalariga ham bu tengsiz, mislsiz zafar yoyiladi. Minbarlarda Mavqatul Araq jangida g'alaba qozonganligi to'g'risida xatiblar xutba qiladi. Bu holat haqiqiy musulmonlarda saodati bo'lgan edi. Yaqindagina 7 yil oldin mislsiz zafar bilan Salohiddin Ayyubi Quddusni fath qilgan edi. Bugun esa Araq jangida nasroniylar ustidan muvahhidlar g'alaba qozondi. Allohu akbar. Birinchi kundagi o'liklar qatl qilinganlar nasroniylar tomonidan 30 ming bo'lgan. Ibn Xallikan o'zini tarix kitobida zikr qilishicha musulmonlar nasroniylardan o'lganlarini hisoblab chiqqanida 147 ming nasroniy o'lgan edi. 147 ming nasroniy subhanalloh. O'zi 225 ming nasroniy bor edi. Undan 147 mingini qatl qilishgan edi. Alfonso 8-chi o'zi bilan ba'zi bir askarlari Tulaytula tarafga qochgan. Musulmonlar tarafidan olingan asir 20 ming bilan 30 ming orasida bo'lgan. G'animat hisoblab bo'lmaydigan darajada juda ko'p tushgan. Otlar soni Nafxut Tib kitobida zikr qilinishicha 80 ming ot g'animat tushgan. 100 ming hajr eshak g'animat tushgan edi. Haymalar hisobsiz. Mana bu tushgan g'animatlarni hammasini Abu Yusuf Yaqub al-Mansur Muwahhidi 5 dan 4 ini ishtirok etgan mujohidlarga taqsim qildi. Qolgan qismini Yaqub Mansur Muvahhidi o'sha Arak jangidan bir esdalik bo'lsin deb o'sha mintaqaga masjid qurdi. Bu masjidni minorasi 200 metr ediki, mintaqada eng katta masjidlardan hisoblanar edi. Va achinarli holat shundaki, qachonki Andalus yiqilib Ashbiliya nasroniylar qo'liga o'tganda, nasroniylar bu masjidni kanisaga aylantirdi. Hozirgi kunimizgacha mana Andalus Ispaniya mamlakatida bu masjid qad rostlab turadi. Afsuslar bo'lsin-ki, bu masjid kanisaga aylanib qolgandir. Va yana bu jang asoratlaridan musulmonlar ma'naviyati butun islom diyorlarida ko'tarilib ketdi g'alabani eshitgandan keyin. Shu darajada bo'ldiki, butun mag'rub va mashriqda musulmonlar xursandchilikdan ko'plab qullarini ozod qilgan edi. Boshqa nasroniylar qo'liga o'tib ketgan shaharlar yana qaytib olinadi. Tamomiy shimoli sharqiy, g'arb, janubiy taraflar olinadi yana. Lekin Tulaytula eng puxta qo'rg'onlangan shahar olinmasdan qolib ketadi. Musulmonlar ko'p Yaqub al mansur muvahhidi davrida urinadi, Tulaytulani qaytarib olishlikka, lekin afsuslar bo'lsin, eng puxta qurilgan shahar bo'lganligi uchun faqat bir tarafdan ikkita tog'ni o'rtasidan shaharga kirib kelinishligi, boshqa tarafi hamma tarafi tog'lar bilan o'ralgan shahar bo'lganligi uchun musulmonlar bu diyorni qaytib nasroniylardan ololmaydi. Yana Kastella bilan ittifoq tuziladi. Kastella nasroniylari ittifoqni yangilashlikka kelganida Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi ittifoq qiladi 10 yilga. Bu 10 yil mobaynida Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi ishlarini o'zi sarhisob qilib tartibga solishligi uchun. Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi vafoti to'satdan bo'ladi. Hijriy 595-sanada vafot qiladi. O'rniga o'g'li 18 yoshli An-Nasr lidinillah Abu Abdullah bo'ladi. Bu bola juda Pahlavon, jangchi, shijoati jo'sh urib turgan bola, lekin otasidek hikmatli, otasidek zirek, otasidek tamomiy shunday katta tengsiz diyorga loyiq bola emas edi. Bu Abu Yusuf Yaqub al-Mansurni biz uzrlik deb aytsak, yanglishmaymiz. Sababi buni o'limi to'satdan bo'ldi. o'rniga shu o'g'li qo'yildi. Ammo taqdir Alloh subhanahu va taoloning qadari qaddarallohu ma shafa'al vafot qiladi o'rniga An-Nasr lidinillah Abu Abdullah o'tiradi. An-Nasr lidinillah hukumatda ish olib borgan vaqtidanoq yana Banu Ghaniya Davlatul Murabitin oldingi murabitlar davlatini qo'llab-quvvatlovchi bir jazira bor edi. O'sha yana bosh ko'taradi. Qo'zg'alonchilar oyoqqa turadi. Abu Abdullah An-Nasr lidinillah Hijriy 595-sanada o'tirgan bo'lsa, 604-yilga qadar bularni yo'q qilishlik uchun bularga qarshi jang olib boradi. Tamom yo'q qilishlikka 9 yil urinadi. Oxir oqibat 604-hijriyda Banu G'oniya tamomiy muvahhidlar tomonidan masalasi hal qilinadi. Shu asnoda Alfonso 8-chi yana oldingi berilgan yerlarini, oldingi berilgan imkoniyatlarini tortib olib, musulmonlardan qasos olishlik uchun shaylanadi. Hattoki qasam ichadiki, ot minmaslikka, eshak minmaslikka, hattoki ayollariga yaqinlik qilmaslikka qasam yot qilib, hattoki to musulmonlardan o'chimi olmagunimcha deb. Alfonso 8-chi askar yig'ib turib musulmonlarga qarshi jang boshlaydi. Bu Yaqub al Mansur Muvahhidi vafotidan oldin o'rtada kelishuv bo'lib ahdga, bitimga imzo qilingan edi. Bu 10 yil davomida bir-birimizga urush qilmaymiz degan bitim edi. Buni buzadida musulmonlarga hujum qiladi. Musulmonlarni qatl qiladi, talon-taroj qiladi. Xullas, musulmonlar diyoriga kirib fasodni boshlaydi. Endi An-Nasr li dinillah Abu Abdullohda yana bir xato bor ediki, bu xato bu kishini dadasida emas, balki ajdodlarida bo'lgan xato edi. Bu shuroga qarshi chiqishlik. O'z fikrini oldiga surib, shuro fikrini olmaslik xatosi edi. Yaqubul Mansur al-Muvahhidiyni o'g'lida bu xato bor edi. Yana bir narsa An-Nasr ta bo'lgan xatarli nuqtalardan bu kishini vaziri 10 qo'l maslahatchisi Abu Said ibn Jami' degan odam. Bu kishi juda yomon xuluqli va ishonchsiz odam edi. Andalusliklar tarafidan Mag'ribliklar tarafidan bu kishi doim xatarli odam qiyofasida zikr qilinar edi. Aslida bu kishi ispanlardan bo'lib tarixi bu kishini kelib chiqishligi nasroniy solibchilar bilan ozgina muomalasi ham bo'lgan, bular bilan maslahatlashib ham turardi degan tarixga ega bo'lgan kishi edi Abu Said ibn Jami'a. Bu kishi Nasr lidinillahga maslahat berib, shura ahlini fikrini olmaslikni uqtirar edi. Shuning uchun bo'lsa kerak Nasr lidinillah bu kishining fikri bilan shura ahlini maslahatini qabul qilmasligi. Alfonso 8-chi bo'ladigan jangga tayyorgarlikni boshlaydi. Shu darajada tayyorgarlik bo'ladiki, dagi nasroniylar popli o'zi bu jangda bevosita ishtirok etishligini bayon qiladi. Nasroniylarda butun mamlakatlariga jang qilishlik, yordam qilishlikni e'lon qilinadi. Hamma Yevropa shaharlaridan nasroniy askarlar yetib keladi. Bu askarlarni ta'minotini Fransiya o'z bo'yniga oladi. Sababi Fransiya Andalusga yonma-yon bo'lganligi uchun butun askarlarni ta'minotini bo'yniga olgan. Yana pop shuni e'lon qiladiki, bu jangga ishtirok etgan har bir askar tamomiy gunohdan forig' bo'lishligini ham e'lon qiladi. Ya'ni qarangki, o'zini maslahati uchun insonlarni Alloh subhanahu va taolo qodir bo'lgan gunoh kechirishlik masalasiga ham bular poplari yordamida shunday jangga olib kelgan. Pop Navar mamlakatiga maktub yo'llaydi. Bu maktub Navar mamlakatini hukmroni Nasroniy Bu Navar mamlakati Nasroniysi hukmroni Kastella mamlakatini Nasroniylari bilan o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan edi. Bu kelishmovchilik bir-biriga qarama-qarshilik bo'lishligi Yaqubul Mansur al-Muwahhidi bilan Navar mamlakati bitim tuzib urushmaslikka ahdlashgan edi. Roma popi bunga risola yo'llab ahdni tezda buzib musulmonlarni qarshisiga jang qilishlik uchun bizni safimizga qo'shilishliging vojib deb maktub yo'llaydi. Navar mamlakati hukmroni buni eshitib darhol bu gapga quloq osib askarlarini olib Alfonso 8-askarlarini qatoriga qo'yib, musulmonlarga qarshi bo'lishligi uchun jang qilishligi uchun saf oladi. Shunday qilib nasroniylar askarlari 200 ming askarga yetadi. Chunki oldingi jangda ko'p nasroniylar qirilib ketgan. 225 ming nasroniy bo'lgan. Bundan 147 mingi qirilgan edi. Bu safargi jangda 200 ming askar yig'ildi. Lekin buni muqobalasidagi musulmonlarning askarini bir tasavvur qiling. Ya'qub al Mansur muwahhidi bu jangga tayyorgarlik uchun har tarafga chopar yuborib hayya alal jihad, jihadga kelinglar deb e'lon qilgan vaqtida askar mujohidlar to'planib keladi. Soni qancha bo'ladi deysizmi? Soni 500 ming mujahid bo'ladi 500 ming askar. 200 ming kofirni muqobalasida. An-Nasr lidinillah 500 ming askarni olib Gibraltar Madiq Jabal Tariq o'rta yer dengizini kechib Andalus diyoriga kirib boradi. Kirib borib Iqob degan joyga tushadi. Tarixda nasroniylar bilan musulmonlar to'qnashilgan o'rin Iqob qasri bo'lganligi uchun o'sha mintaqa Iqob nomlangan. Lekin bu makon qasrni nomi Iqob deb nomlangan bo'lsa-da, bu nom o'zini nomiga to'la loyiq mos kelgan nom edi. Sababi bu jangda musulmonlar Nasr lidinillah o'zini royiga suyanganligi uchun Shura rayini hech qabul qilmaganligi uchun musulmonlarga haqiqiy iqob bo'ladi. Musulmonlarga bu jang iqob. Iqob ya'ni jazo. Bir amirni adashligi, bir amirni zallati qo'l ostidagi musulmonlarga tegyapti. Xo'p, nima bo'lgan taqdirda ham Nasrliddinillah 500 ming askar bilan iqob mintaqasiga boradi. O'sha joyda o'rnashadi. va oldida bo'lgan bir qal'a bo'lgan nasroniylarga tegishli bu qal'ani nomi Salbatra. Salbatra qal'ani muhosara qiladi. Nasr lidinillah va buni askarlar. Bu Salbatra qal'asi Tulaytulani janubida joylashgan edi. Tulaytula nasroniylar qo'l ostida hali ham turibdi. Bu qal'ani ichida nasroniylardan juda ozchilik bo'ladi, lekin qal'a juda puxta qurilganligi uchun muvahhidlar askarlari buni ichiga yorib kira olmaydi. Muvahhidlar barcha qo'mondonlari Nasr lidinillahni olib keladi, ya Nasr. Siz bu bilan vaqt o'tkazmang. Oldinga intilishligimiz kerak, oldinga ketishligimiz kerak. Nasroniy oldimizda. Buni tark qilingda asosiy lashkarga jang qilaylik. Bu yerda muhosarada ko'p askarlarimiz bu yerda qolib ketib, muhosara qilib, bularni kutib, vaqt ham ketmasin, quvvat ham zaiflashmasin. Oldiga intilaylik, oldinga deb maslahat beradi. Nasrulidinillah bu gapga quloq solmasdan vaziri Abu Said ibn Jami'ni fikriga quloq soladi. Abu Said ibn al-Jami' aytadiki, bizga bu qal'ani shunday tashlab o'tib ketishligimiz joiz emas. Bizi orqamizdan hujum bo'lib qolishligi mumkin, shunga o'xshagan ba'zi bir fikrlarni aytib buni qoniqtira oladi. Shuning uchun bu qal'ani muhosara qilib 8 oy qolib ketadi. Subhanalloh, 8 oy. Bu 8 oy mobaynida nasroniylar yanada o'zini askar ta'minotini kuchaytirib, boshqa Yevropa mamlakatlaridan kuchlar olib kelib, jalb qilinib ko'payishlikka muvaffaq bo'lsa, Buni tamomiy aksi musulmonlar bo'lsa Nasrli dinillahni gapiga kirib 8 oy o'sha qal'ani muhosara qilib May oyida bu muhosara qilishlikda boshlagan bo'lsa 8 oy o'tgandan keyin juda qattiq qish keladi. Andalusning shimoli o'sha qishda minglagan musulmonlar shahid bo'lib ketadi. O'sha qishni sovuqligidan. Bu Mag'rib mintaqalarida issiqqa ko'nikkan mujohidlar bunday qattiq, shiddatli sovuqni ko'rmagan. Bu sovuqqa o'rganmagan ham. Shu sababdan qish kelganda ko'p mujohidlar bu yerda vafot qiladi. Nasroniylar o'z askarlarini 3 qismdan iborat qiladi. Birinchi qismi boshqa mamlakatlardan kelgan qism, ikkinchisi Aragon mamlakatini askarlari, uchinchisi o'sha Andalus diyori shimol tarafidan Navar mamlakati va Kastella mamlakatidan to'plangan askarlar 3-qismi. chi Bu nasroniy mamlakatlaridan kelgan askarlar u boshqasi Ayqob jangiga tayyorgarlik asnosida musulmonlarda bir qal'asi bor edi. Bu qal'aning nomi Qal'at Rabah. Bu qal'ani tarixda mashhur taqvoli qo'mondonlaridan Abul Hajjaj ibn Qodis degan odam boshqarib turar edi. Bu qal'ani nasroniylar ichida Abul Hajjaj ibn Qodis va oz askarlari bilan borligini bilib muhosara qiladi bular ham. Orada bir necha oy vaqt o'tgandan keyin Abul Hajjaj bu yerda omon qolishligini Amr Mahal sanaydida nasroniylarni peshvosi bo'lgan Alfonso 8 bilan muohada qiladi. Bitim imzolaydi. Bu bitim shundan iborat ediki, Abul Hajjaj ibn Qadis juda tajribali qo'mondonlardan bo'lgan. O'zini qo'l ostidagilarni imkon qadar saqlashlik kerak. Va fikr qiladida askarlarni eson omon boshqa katta bir askarlarga yetkizib borishligim kerak. Deydida de, nasroniy bo'lgan nasroniylarning peshvosi Alfonso 8-ga maktub yo'llaydi, muohada qiladi. Ya'ni biz qal'adagi qurol-yaroq hamma ta'minotga tegishli bo'lgan narsalarni yemoq, ichmoq, shunga o'xshagan barcha narsalarni senlarga topshiramizda bu qal'adan chiqib ketamiz. Bizga tegishmaysan. Bu taklifni maktub qilib yo'llaganida Alfonso 8-bunga rozi bo'ladi va haqiqatan Abul Hajjaj ibn Qadis o'ziga tegishli bo'lgan askarlarni olib, qurolsiz qal'adan chiqib janub taraf borib An-Nasr lidinillah askarlariga qo'shiladi. Lekin bu yerda Nasr lidinillahni tarafidan bo'lgan xato juda yomon xato bo'ladiki, bu Abul Hajjaj ibn Qodis o'zini ijtihodi bilan qurollarni topshirib bo'lsa-da, askarlarni omon saqlab, keyingi katta bir askarga qo'shildi. Bu jang maydonidan qochib kelgani yo'q. Orqasini qilib qochgani yo'q. Oyatga tushmaydi bu, balki ikkinchi katta bir fi'aga, katta bir majmuaga qo'shilishlik uchun bir tadbir qilib keldi. Lekin Nasr lidinillahni vaziri Abu Sa'id ibn Jami' bunga ishora qiladida bu musulmonlarni moli, musulmonlarni qurol-yarog'iga bee'tibor bo'lib manaqa tashlab keldi deb qatl qilishlikka maslahat beradi subhanalloh. Undan tashqari nasroniylar ichida ham ozgina bir-biriga qarama-qarshilik vujudga keladi. Yevropadan kelgan nasroniy askarlari aytadiki, 8 ga biz o'sha Yevropadan musulmonlarni qatl qilishlik uchun kelgan bo'lsak, sen bo'lsa musulmonlarni topshirib yording, chiqarib yording deb o'rtadan tortishuv vujud kelib, darhol o'sha zahoti Iqob jangidan ozgina oldin 50 ming nasroniylar askari qaytib ketadi. Bu albatta musulmonlar uchun zafar, musulmonlar uchun katta bir Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan bir imkoniyat bo'ldiki 50 ming askar yo'q bo'lishligi. Lekin An-Nasr lidinillahni boyagi qilgan fe'li juda yomon bo'ladi. Juda zo'r tajribali, mahoratli qo'mondan Abul Hajjaj ibn Qadisni qatl qilib yuborishligi. An-Nasr lidinillah tarafidan bu ikkinchi xato edi. Birinchi xato 8 oy mujohidlarni Salbatra qal'asini muhosarasida qo'yib, ko'plarini qish kelishlik natijasida qatl bo'lib ketishligi, ikkinchisi bu Abul Hajjajdek tajribali qo'mondonni qatl qilib yuborishligi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar Turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andaluz sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andaluz sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni turandalus, kitoblardan Müslüm'ün Endelus